Fis-sena 2001, meta seħħew l-attakki tal-ħdax ta' Settembru, Toni Sant kien jgħix New York. MaltaMedia.com kienet xandret sensiela ta' rapporti mingħandu permezz tal-internet. F'din is-sensiela ta' podati qed nerġgħu inwasslu dawn ir-rapporti ta' Toni Sant minn New York. Dan li ġej huwa wieħed minnhom. Illum il-kummentarju tiegħi se jieħu forma eh, kemm xejn differenti minn dawk li għamilt sissa. Għal-fatt li eh, miegħi għandi lil eh, Dr. Jesmond Kembri illi huwa il-Konslu ta' Malta għal New York. U ma' Dr. Kembri nixtieq li nitkellem sew dwar l-esperjenza personali tiegħu bħala bniedem illi huwa Malti li qed jgħix hawnhekk fi New York kif ukoll anka fil-funzjoni tiegħu bħala parti mill-korp diplomatiku Malti eh, eh, fl-Istati Uniti. Eh, Tiex nibdew forsi billi billi tajdli fejn kont meta meta seħla attak nhar it-tlieta. Tajjeb, aħna bażikament dak il-ħin konna qegħdin naqsmu minn Queens għal Manhattan fuq il-bridge li huwa magħruf bħala Queens Barra Bridge. Kif badna zatt il-bridge innutajna li kien hemm ftit duħħan Però l-ewwel reazzjoni tagħna kien li kien duħħan ħreġ minn xi ċkini li hemm proprju quddiem il-World Trade Center. Però kif imxejna ftit ieħor irreazzajna li d-duħħan effettivament kien ħiereġ mill-World Trade Center, mit-Tower One. Però sa dak il-ħin ovvjament ma kellna l-ebda idea li dak kien minn xi l-inċident x'kien. Però ftit ftaħna r-radio u skoprejna li ġara ma kienx nhar normali ma kien li ajruplan daħal fil-World Trade Center. Ġifieri sadattant wasalt inti il-mission li sadattant għadna fuq il-bridge għax ovvjament tista' timmaġna kif kif in-nies li kienu qed jaqsmu l-bridge bil-karozzi tagħhom raw in-nar ħireġ mill-World Trade Center tara bini ta' 110 sulari kulħadd daqqas ftit l-ispin bil-kemm ma ngħidlekx li kien hemm min waqaf biex biex josserva xi kien jiġri allura kien hemm kien hemm eh, queue mhux ħażin ta' nies li weqfin fuq il-bridge. Eh, però immedjatament sirna nafu li dara daħal daħal aeroplan fuq il-World Trade Center mir-radio u ovvjament bħal kulħadd assumejna li kien inċident kien wieħed minn dawk l-aeroplani li normalment itiru fuq Manhattan u li dana daħal kaza ċira u accidentali daħal fil-World Trade Center. Kif appena nżinna minn fuq il-bridge u konna bdejna miexi l-lejl mixin, Smajna t-tieni aħbar illi daħal it-tieni ajruplan fuq il-World Trade Center u mbagħad hemmhekk ovvjament kulħadd ġibed il-konklużjoni tiegħu u rrealizza li dan ma kien inċident xejn imma kien kien kien żgur xi ħaġa xi ħadd li qed jagħmel din l-biċċa xogħol apposta bħal attakk terroristiku. Ekku, u, u U allura mbagħad e, e, il-ġurnata kif żviluppat għax dan intom kellkom skedat anka ġurnata tal-United Nations bħas-soltu xi. Preċiż dik kienet il-ġurnata li suppost il-United Nations kellha tiftaħ is-56 sessjoni tagħha, jiġifieri kellna kellu jkun hemm l-ewwel laqgħa tal-Assemblea Ġenerali għas-56 sessjoni. U għal Malta inzertat ta' importanza partikolari għal fatt li Malta għandha parti mill-Viċi Presidenza u xejn din Eżatt, id-darba. aħna ko- dakinhar kellna kellna l-Ambaxxatur Walter Balzan kellu ġielet bħala l-Viċi President tal-Assemblea Ġenerali. Però kif tista' timmaġina ovvjament, eh, once li aħna wasalna l-ambaxxata, l-ewwel ħaġa li għamilna kien li ċċertajna ruħna Eh, mill-fatti biex nkun nafu eżattament ġara, ovvjament it-television kif se taraħ kulħadd tanka semmija tagħna minn Malta eh, dak il-ħin li kienu segwu wkoll fuq it-television, eh, ndurajna li dina kienet traċedja u allura l-ewwel l-ewwel attenzjoni tagħna kienet li naċċertaw ruħna illi il-Maltin li konna nafu bihom li qegħdin ġo New York Eh, huma huma f'saħħithom u li ma ma weġġaħat minnhom. Eh, meta ngħid Maltin qegħdin fi New York ovvjament qed nirreferi għal dawk li kienu bħala turisti fi New York għax il-Maltin jew dawk ta' discendenza Maltija li jgħixu ġo New York hemm ħafna iktar. L-emigranti. L-emigranti eżatt u l-familjari tagħhom hemm ħafna iktar u impossibbli tikkun totjom wieħed wieħed. Però kellna indikazzjoni ċara eh, bej b'dak li kodna nafu qabel għax kien kellna kellna grupp li parti minnu kien tela' it-tnejn u ma konna nafu li parti l-parti l-oħra ta' grupp għadhom għadhom junior. Dan il-grupp tal-kor u xejn. Eżatt qed nitkellem fuq il-grupp tal-kor li kienu kienu 24 Għawdxin u ħames Maltin. Barra minn hekk konna nafu bi grupp ta' ta' ta' 40 ruħ li kienu hawnhekk ġo New York u wara ftit kellhom jitilqu biex imorru Miami ħajabdu Cruz u ovvjament numru numru ieħor ta' nies li kienu hawnhekk fuq vista personali eh, mal-familji tagħhom jew individwalment. Allura l-prijorità tagħna kienet li naċċertaw ruħna dak il-ħin ovvjament l-iktar l-iktar l-iktar mod effettiv kien it-telefon u għall-grazzja tal-telefon kien għadu jaħdem u għamilna kuntatt ma' dawn in-nies kollha mal-lukandi tagħhom eh, biex naċċertaw ruħna li ma kellhom bżonn xejn li kienu f'saħħithom. Wara dan imbagħad dejna naħsbu fil-problemi li kienu li kienu se jiġu ma' wiċċna eventwalment meta meta meta l-affarijiet kienu jikkalmaw ftit. Però fl-istess waqt kien hemm ukoll xi komunikat ma' Malta u xejn kan din ifhem. Żgur dak il-ħin stess Personalment jiena li naf li l-mara tiegħi dak il-ħin tkun qed issegwi t-television, ovvjament għamilna kuntatt mal-familjari tagħna Malta biex nassigurawhom li aħna biex nibdew minn hemm konna konna kollha f'saħħitna u ma kienx ġralna xejn. U bdew tista' timmaġina t-telefonati minn Malta biex isaqsuna fuq ħafna nies li li kienu kienu qegħdin ġo New York. Kif jiġri dejjem ovvjament għall-ewwel l-ewwel ftit ftit sigħat ta' traġedja Eh, kol koordinament kien kien forsi xi naqra nies, allura bdew iċemplu nies individwalment, però wara ftit eh, informawna mill-Ministeru li huma kienu diġà waqfu linja speċjali biex in-nies Maltin qegħdin ġo Malta eh, ċemplu fuqha il-Ministeru bdew jitteħdulhom il-dettalji kollha tal-familjari tagħhom u mbagħad bdew jaddulna blisti flok individwalment listi sħaħ ta' nies biex aħna nagħmlu kuntatt magħhom. U wara ftit insomma dis-sistema ndrat Eh, u bdiet timxi mod perfett. Nista' ngħidlek li ġieli kellna eh, fi żmien ħames minuti kun nistabbilixxu kuntatt ma' dan nies meta konna fortunati nsibuhom id-dar u nagħtu risposta lura. Ġifieri kien hemm min probabbilment irċieva risposta lura li kollox sew eh, anke fi żmien kwarta 20 minuta. Ordri, intom eh, kontu qegħdin taħdmu fuq żewġ aspetti nistgħu ngħidu hekk, l-aspett tat-turisti Maltin li kienu maqbudin hawn u xek, u l-aspett ta', ta eh, nies Maltin li jgħixu eh, fl-Istati Uniti jew minħabba xogħol jew għax huma emigrati jew jew inkella huma dixxendenti ta' nies li emigraw hawn fl-imgħoddi. Ehm, ħalli ħalli nistaqsik allura żewġ mistoqsijiet dwar dawn iż-żewġ gruppi differenti. Ehm, il-grupp li kienu hawn bħala turisti, dawna x'tip ta' għajnuna ħadu mill-korp diplomatiku Malti? Mela, eh, dal dawk speċifikament dawk li kienu hawnhekk bħala turisti u allura Eh, kellhom kellhom żmien definit ġo ġo ġo New York u rridu jmorru lura. L-ewwel ovvjament l-ewwel priorità tagħna kienet illi b'xi mod nistabbilixxu kuntatt magħhom, ovvjament jekk kun grupp ta' 40, eh, l-interess tagħna kien li nitkellmu jew mat-tur leader jew inkella ma' xi ħadd li huwa mal-grupp biex nissiguraw ruħna li dawna kienu f'saħħithom ma ġralhom xejn u m'għandhom bżonn xejn. Once li stabbilixxejna dal-kuntatt u serraħna moħħna illi t-turisti kollha li konna nafu bihom, u ħafna minnhom għamlu kuntatt huma magħna, għax ma konniex nafu bihom, ovvjament dan ħadd mhu obbligat jirrapporta lil konsolat li wasal New York, imma once li stabbilixxejna li kulħadd kien kien kien f'sikktu, allura mbagħad beda t-tieni fażi tal-għajnuna tagħna lejn dawn il-Maltin, u kien proprju illi illi nassiguraw ruħna illi għandhom fejn joqogħdu, ħafna minnhom Sa fejn naf jiena ma kien hemm ħadd li kellu jitlaq dikinhar stess. L-ewwel l-ewwel eh, departures li kellna kienu l-għada fit-12 ta' Settembru. Eh, ovvjament mill-ewwel stabbilixxejna li l-airports kienu magħluqin u flights ma kinux se joħorġu allura li ridna nagħmlu huwa li nassikuraw ruħna li dawna fil-lukandi fejn kienu qegħdin jew inkella man nies li kienu qegħdin jgħixu eh, daw ma kellhomx problemi u li se jispiċċaw ġifieri ma jkollhomx fejn jgħixu. Dika kienet problema li ma kienx daqshekk diffiċli biex issolvi għax eh, kif tista' tifhem ovvjament il-dawk in-nies li suppost kellhom jiġu New York u allura kellhom jieħdu l-kmamar ta' daw in-nies li kienu qegħdin fil-lukandi dawna ma baqgħu ma ġewx għadu probabbilment sal-lum ma ġewx għal New York u dik kienet eh, problema li l-Solvenja għall-inqas indi short term malajr. Umbat it-tieni pass kien eh, illi nibdew namlu l-kuntatti tagħna mal-airlines li dina ma kienx daqshekk faċli biex eh, naraw meta daw in-nies li ħafna minnhom tilfu l-flights tagħhom għax ġew kanċellati meta jkun jistgħu jitilqu minn New York. Eh, l-ewwel reazzjoni tal-airlines kif kif forsi jaf kulħadd ma kienx waħda feliċi għax eh, dawna il-problema li kellhom kienet li mhux huma kienu qed jiddeċidu meta se jtiru huma kienu l-awtorità Amerikani li kienu qed jiddeċidu meta se jiftħu l-airports, però ftit ftit l-airports bdew jiftħu, l-miżur ta' sigurtà ovvjament żdiedu u l-airports bdew jiftħu U ftit ftit l-airlines bdew jagħtu jagħmlu l-flights tagħhom barra minn New York. Però hawnhekk fl-istess waqt anke tajjeb wieħed iżomm f'moħħu li intom bħala ambaxxata m'intomx la mħarrġin u anqas armati biex tiddiljaw ma' dawn ma' dawn u xek mal-airlines. M'intomx aġenzija tal-ivvjaġġar. Aħna m'aħniex aġenzija tal-ivvjaġġar, però ovvjament kulħadd kulħadd jaf illi f'każ ta' emerġenza d-dover tagħna għall-Maltin huwa proprju dak li nassistuhom bl-iktar mod possibbli. U allura apparti il-fatt li aħna bħala missjoni, eh, bħala bħala ambasċata li iktar li aħna eh, okkupati huwa bil-xogħol tal-UN u dana eh, għalkemm l-għada mbagħad il-UN fetaħ regolarment ovvjament taħt miżuri ta' sigurtà stretti, però dak li huwa l-workload normali tagħna matul dik il-ġimgħa fejn jidħol fejn għandu x'jaqsam il-UN Ovvjament dan il-meetings prattikament dik ġew kanċellati kollha jew posposti u allura kellna il-ħin kollu possibbli biex aħna b'xi mod ngħinu lil dan-nies. U l-Assemblea Ġenerali fil-fatt għadha posposta u xejn. Ġiet definita data issa? Le, l-Assemblea Ġenerali mhux proprju posposta fil-fatt l-Assemblea bdiet u se tkompli. Li huwa pospost u ġiet deċiża llum hija dak li jisseħħ il-General Debate, ċoe meta l-Ministri jiġu New York, il-Ministri tal-Affarijiet Barranin, u għal ħmistax-il ġurnata sħaħ huma jintervjenu fl-Assemblea Ġenerali u jagħmlu l-istatements tagħhom. Dik ġiet posposta u d-data għadha ma ġiet stabbilita. Ekku, allura dan ikun ifisser li li jiġi anke l-Ministru Joe Borg u xejk hawnhekk biex jagħmel intervent. Joe Borg kien ippjanat li jiġi hawnhekk ukoll, però ovvjament issa la ġie pospost il-ġeneral debate il-mawra tiegħu fi New York ġiet posposta wkoll għal data li qed tiġi stabbilita. Ħa nitkellmu ftit dwar il-Maltin illi illi jgħixu hawn regolari u dawn allura issa l-assistenza illi riċevew minant minandek u minant l-istaff il-kumplament tal-istaff tal-Ambaxxata Maltija hawnhekk fi New York. Mela, dak huma kienu kienu każ totalment differenti, ovvjament. L-ewwel nett huma nies illi illi li għandhom fejn joqgħodu ġifier ma kellhomx il-problema ta' ta' akkomodazzjoni. U hemmhekk l-ikbar problema li kellna f'da fil-każ ta' dawn in-nies kienu iktar il-familjari tagħhom Malta li għal raġunijiet ovvji ħafna minnhom ma stawx jagħmlu kuntatt dirett mal-familjari tagħhom u bdew jinkwetaw li staw kienu involuti f'dil traġedja. Għatem problemi bit-telefon sissa stess. Effettivament min jgħix min jgħix f'Manhattan speċjalment f'dik l-akwata hemm problemi kbar biex biex taqbad bit-telefon. Però irrid ngħid li ħafna mill mill-Maltin li jgħixu New York b'responsabilità kbira ovvjament dawna peress li ma ġolhom xejn l-ewwel ħaġa li għamlu kienu qabdu t-telefon u ċemplu lill-familjari tagħhom Malta. Eh, dawk li ma nnexxilhomx jew inkella dawk illi li għal xi raġuni ma setax ikollhom aċċess għal telefon, b'xi mod ovvjament il-familja tagħhom Malta nkwetaw xi ftit. Allura dawn bdew iċemplu il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin fejn kien hemm kien hemm numru ta' persuni inkarigati proprju għalhekk, kien hemm linja tat-telefon apposta, huma bdew iċemplu jħallu dettalji dak kollu possibbli li jafu, ħafna minnhom anke tawna telefon numbers. Eh, Il-Ministeru regolarment beda bajtilna numru ta' ta' listi bin-nies li aħna għandna nikkuntattjaw u aħna eh, b'xi mod jew ieħor eh, bdej bnexxina nagħmlu kuntatt ma' ħafna minnhom. Eh, u għas li serraħna moħħna li dawn huma kollox sew bdejna nirrespondu lura l-Ministeru li dawn in-nies huma kollox sew. Ovvjament il-Ministeru mbagħad jikkuntattja lil min kien għamel il-mistoqsija preliminari u jserraħlu moħħu lil familjar tiegħu moħħhom mistrieħ. U sa għaddiet ġimgħa u ġurnata ehm, u l-affarijiet bdew jikkalmaw xi ftit fis-sens li Eh, smajna li s-sindku għal darba darbtejt li ta' erba kważi kull jum issa jgħid li għanna niprovaw nġibu l-belt lura għal-rutina normali tagħha kemm jista' jkun. Fl-istess waqt anka il-President Bush qiegħed jgħid li għandna nkomplu ngħixu eh, ħajjitna hawnhekk fl-Istati Uniti kemm jista' jkun eh, fuq livell normali. Però it-tensjoni hemm qiegħda u xek. Id-dubju ta' jekk jistax ikun hemm xi attakki ieħor jew kellha x'tip ta' ritaljazzjoni se tagħmel l-Istati Uniti Qiegħed f'moħħna l-ħin kollu. X'biża jew inkella xi ħsibijiet ħalli ħalli forsi tgħid li le ma nibżax għax jiena mħarreġ biex ma nibżax. Eh, xi ħsibijiet jgħaddu minn moħħok inti issa f'dan il-mument meta qegħdin nippruvaw niġu lura għan-normal u nafu fl-istess waqt li huwa diffiċli ħafna, sew mill-lat emozjonali u sew mill-lat politiku li niġu għal normal. Mistoqsija interessanti, għasem tiġi raġuni li propju issa li bdejna ġejna normal fis-sens li per eżempju Sa fejn nafu aħna ma fadal ħadd li huwa stranded ġo New York, jiġifieri kull min kellu jmur lura mar lura u wasal lura Malta qawwi u sħiħ. Peress lilli ħafna minn dawk in-nies li aħna tlaqna ġejjin minn kluba nikkuntattjaw aħna kkuntattjajnihom u serraħna moħħna. Issa li aħna m'għadniex f'dik l-attività kontinwa, frenetika kważi, issa kważi kważi naħseb, qed nitkellem għalija ma probabbilment qed nirrifletti wkoll dak li qed jaħsbu sħabi, tal-Ambaxxjata, proprju issa bdejna nirrealizzaw il-gravità tas-sitwazzjoni. Dak il-ħin tant konna okkupati, tant konna moħħna biex naraw kif ħa nsolvu l-problemi ta' ħaddieħor, illi sa ċertu punt laqas irrealizzajna l-tensjoni li konna taħdmu taħtha. Inqbadtu fix-xogħol. Inqbadna fix-xogħol u sa ċertu punt kienet ħaġa tajba lejna li ma kenniex ħin naħsbu kważi. Illum illi qed naħsbu ovvjament aħna li rridu ma rridux irridu nibqgħu hawnhekk għax hawnhekk huwa xogħolna, forsi jibdew jidħlulek imbagħad anke l-ħsibijiet, jekk forsi mhux biża' għall-inqas imma xi naqra tensjoni hemm ukoll. Nisperaw li issa ftit ieħor jasal il-weekend u jkollna ċans nistruħu ftit għax ovvjament kif tista' timmaġina l-weekend l-ieħor kien kien weekend ta' xogħol iktar minn ta' mistrieħ. Le, ma qed tgħid irridu ma rridux ikollna nibqgħu veru li huwa xogħolkom, imma aħna nafu illi intom fil-verità impjegati tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, mhux hekk, parti mill-korp diplomatiku Malti li huwa mferrex madwar id-dinja kollha. Imma għaddielek int personali minn moħħok pereżempju li titlob transfer issa? Le, ngħidlek il-verità le. Ehm, kif naqbad nispjega lili nnifsi. Ehm, kważi kważi li kif ġew kif ġraw iċ-ċirkostanzi eh, Illum nista' ngħid li, li relattivament moħħi mistrieħ biex, biex, biex intik eżempju li kieku dak li ġara kien, kien fuq skala ferm iżgħar, pereżempju ta' karozza bomba eh, jew waħda jew tnejn, eh, kieku llum għadni beżan għax ngħid imma issa se jiġri meta tkun it-tielet karozza bomba, r-raba karozza bomba u jiena se nkun forsi viċin nista' nkun jien li darba mmut, imma li ġara tant kien ta' entità kbira, enormi, Illi illum moħħi mistrieħ jien sa ċertu punt illi illi mhux se jerġa' jiġri għall-inqas fil-futur qarib. Il-miżuri li qed jittieħdu huma tali illi żgur illi ħadd mhu se jirnexxielu llum jiħħajġek ajruplani oħra u jikkrexxihom tgħidli inti profeta le. Imma Jiena nibża' ngħidlek li għadek kemm għadt inċens kieku. Le, ma nibżax, nelek il-verità li ġara ġara għax kellu jiġri u għax ovvjament eh, kif jaf kulħadd kien hemm kien hemm ċertu ċirkostanzi li ġew ġew kif kellhom jiġu allura seta' jsir dak li sar, sfortunatament. Però probabbilment illum tajt li għad fadal biza mit-terroristi ġo New York najdlek fadal li huwa. Ma mhux mhux ta' dik l-entità żgur dak kien pjan li rnexxa darba ma jirġax jirnexxa l-inqas l-Istati Uniti, ovvjament ma nafx ma nafx jista' jiġi f'partijiet oħra tad-dinja minix minix eh, m'għandix konoxxenza ta' dettalji. Ta' ċara ħafna il-fema personali tiegħek. Ovvjament dinja fema personali. L-atmosfera fl-ambaxxata kif inhi? L-atmosfera u grazzi ta' il-mistoqsija xi tieni l-opportunità wkoll insemmi insemmi l-kollegi tiegħi fost ovvjament nibdew mill-ambaxxatur Walter Balzan u l-kollegi l-oħra tiegħi. Eh, eh, l-għajnuna li taw, s-servizz li taw naħseb li huwa mhux għax qed ngħid jien imma jistgħu jistgħu jixduh il-Maltin kollha li ġew il-bżonn l-assistenza tagħna. Smajna l-Reggie Schembri fil-fatt, biex fuq il-paġna stess, il-paġna stess. Eh, kien kien servizzi li aħna darinna l-qas eh, mill-aħjar li stajna dejna lil kulħadd ehm, u serraħna moħħ kulħadd. Eh, ftit tiret niġu għan-normal fil-fatt illum illum attendejna għal diversi laqgħat tan-Nazzjoni Uniti, ġifieri Għadna d-dejn ovvjament eh, b'ħafna xogħol li rigwarda eh, dil-problema, dil-traġedja, però eh, per eżempju fej fej fej il-ġimgħa l-oħra jiena prattikament miex nidħol l-ambaxxata sa kemm noħroġ tat filgħaxija. Kont ma nagħmel xejn ħlief nikkonċentra fuq il-problem li konna naffaċċjaw bil-Malti li kienu strandida u bil-Malti li setgħu ġrahom xi ħaġa. Illum nista' ngħid li qattajt nofs il-ħin tiegħi fuq dil-problema u nofs il-ħin l-ieħor kien fix-xogħol normali, jiġifieri ftit ftit qed niġu għan-normal. Jiena nieqaf unħu nifs twil kull eh, meta nagħmel eh, meta nagħmel dawn il-kummenti, dawn it-tip ta' kummenti li qed niġu lura għan-normal. Eh, jiena nu pjaċir bl-ottimizmu tiegħek u qed nittama illi t-tip ta' ottimizmu illi għandek inti jinfirex ukoll ehm, ma' nies oħra inkluż miegħi. Ehm, nirringrazzjak ħafna illi li ġejt taqsam l-esperjenza tiegħek magħna nittama li darbora forsi konna l-okkużjoni nerġgħu nitkellmu wkoll ehm, u l-ottimizmu tiegħek eh, ikun seħ u l-affarijiet ikunu marru kif kif qed timmaġina li ser imorru inti jiena nittama ħafna li huwek. Nirringrazzjak minn ġdid. Grazzi tal-opportunità. Dik kienet xandira ta' Tony Sant mis-sensiela dwar il-ħdax ta' Settembru minn Perspettiva Maltija. Għal aktar tagħrif ara il-websajt maltamedia dot com.